فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Ko zna kako bi se drugim nazivom zvala ova večerašnja tema? sestrinstvo u islamu riječima i djelom. Kako bi mogli je još nazvati? Dobro, jest, ali nije baš samo tu. Jel ima iko iz oaze da bi mogu nazvati drugim imenom? Nismo očekivali pitanje na početku. E, a ja sam razmišljala bi li stavila taj drugi naziv ili bi stavila ovo sestrinstvo u islamu riječima i djelom. Ja kad bi davala drugi naziv, ja bi onda morala da kažem da su to ženski dio džemata oaza. <laughs> e, riječima i djelom. Drago stvarno su subhanala ovaj, ovih dana sam baš razmišljala da napišem jedan tekst o tome ali evo nešto mi je jednostavnije kad vam priča analizirajući naš prvi susret kako je uopšte došlo do toga da, da mi počnemo sa predavanjima i analizirajući sve ono što je prošlo i koliko sam ja, ja vam kada ovako sad sa ove neke distance gledam ne znam kako ste me trpile, <laughs> ja sam vam bila ko nekakva čangrizava svekrva koja je konstantno imala neki prigovor, <laughs> non stop vam tražila nekakve greške, ali stvarno, sestre moje drage, dosta ste postigle, Allah uzvišeni vas nagradio nisu to više one sestre neiskusne koje sam u početku upoznala. Prvo, naše druženje, sam šeitan proklet je u raznim šeitanskim oblicima ljudi pokušavao da otkaže, da odgodi, ne znam koliko poruka, još uvijek imam sačuvane te poruke, koliko sam poruka dobila, ovaj, E, u kojima su mi savjetovali da ne gubim džaba vrijeme na komunističku tuzlu. <laughs> Šta ti džaba tamo gubiti vrijeme, ima toliko mjesta u kojima žene jedva čekaju islam, tamo je komunizam, tuzla, oaza, zamrle neke aktivnosti. Eh, da vidimo danas oaze, mašala, primem mnogim drugim, hvala Allahu, uzvišenom, i sestrinstvo u islamu stvarno riječima i djelom. Elhamdulillah, rabbi lalemi. Valahi, ponosim se vama i sve hadisi i ajete koji govore o sestrinstvu, bratstvu, islamu, subhanallah, ja mislim ovaj, da uvijek mogu da operim prstom i da kažem, evo ga, elhamdulillah, rabbi lalemi. Allah uzvišen je ispustio svoju milost na ovo ovdje udruženje, na ovaj ženski dio muške, muške ne bi analizirala, valjda bi im našta, <laughs> našla nešto kad bi ovaj, počela analizirati, ali stvarno, eh, ne smijete, ne smijete dozvoliti šeitanu prokletom da pokvari nikad ovo što ste do sad postigle, alhamdulillah, i morate nastaviti dalje. Ovo je dokaz da kada čovjek očisti svoj nijet, kada radi na Allahom Đelešanu putu, da mu je Allah dovoljan i da više nisu bila e, bitna ni sredstva, ona koja se nedostajala u početku, niti su više bitna iskustva, niti je bitna brojnost, E, osoba koje će čistit što sam vam pričala, koje će, ne znam, kuhat kolače, koje će smišljati neke nove ideje. E, ja mislim da se broj tih osoba nije povećao da je ostao broj onih na koje sav teret pada vjerovatno isti, Allah zna najbolje ili možda se povećao za neznatan broj, ali subhanala e, prevagnula je ljubav u ime Allaha, prevagnula je iskren nijet subhanala i kad je došao iskren nijet, alhamdulillah, rabila alamin, ostalo je Allah subhanala tala otvorio sva vrata. Molim uzvišenog Allaha da vas učvrsti, da nastavite tako ako Bog da inšala. E, evo da biste, ako Bog da bila još čvršće, malo ćemo da to potkrijepimo kako je to u Kur'anu i sunetu u stvari subhanala na što nas Allah subhanala wa ta'ala obavezuje a obavezuje nas Allah subhanala wa ta'ala farz je ljubav u ime Allaha E, vjerovatno o tome ne razmišljamo kada kažemo, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nećeš ući u dženet dok ne budeš vjerovao. A nećeš vjerovati subhanallahu dok ne budeš volio dok ne budete se međusobno voljeli u ime Allaha. I onda kada čovjek ovo, ovo dobro proanalizira, subhanala, ja rab, Znači, nema dženeta bez vjerovanja, a vjerovanja ti je nepotpuno, nema ga ako ne voliš u ime Allaha. Nemaš izbora. Nema hoću, neću, moraš voliti u ime Allaha. Pa kad već moraš voliti ima Allaha subhanala wa ta'ala, onda svoje srce odgajaj subhanala, odgajaj da voliš sve oko sebe. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je volio svakog muslimana. Nije ih dijelio na stare, mlade, učene, neznalice, griješnike, one koji se e, pridržavaju Allahove vjere, svi je podjednako volio subhanala. Nekog, naravno, subhanala, prema nečijoj duši, duše se prepoznaju, pa ljubav prevagne, malo više voli u odnosu na sve druge, subhanala, ali e, ne smijemo mrzit, ne smijemo, subhanala, izražavati neprijateljstvo ni prema jednom muslimanu. Danas ovdje, subhanala, mnogi su ovaj, pali na ispitu. Mnogi muslimani koji pričaju Kur'an i sunet, subhanala, ali pali su na ovom ispitu. Ako znamo subhanala da moramo voliti svakog muslimana, onda ti ne gledaš kako on klanja. Je li podigla ruke ili nije podigla ruke? Je li e, zikrila poslije farza ili nije zikla, e, zikrila poslije farza? Pogledajte kuranske ajete koji opisuju subhanala gdje Allah subhanala tela kaže sljedbenici poslanika sallallahu alaihi veselam, oni koji su milostivi prema vjernicima, a ponosni prema nevjernicima. Kaže, oni padaju na seždu subhanala. Oni koji padaju na seždu, znači podrazumijeva se ljubav. Ljubav ti je obavezna prema njima. Možeš nekog više volt, nekog manje, ali ne smiješ nikog mrziti. Ne smiješ nikog ponižavati, subhanal. Ne smiješ nikog omalovažavati, sačuvao nas Allah toga. Kada bismo znali da ljubav, najveć, ja mislim najveće bogatstvo ljubavi u ime Allaha, nešto što je najvrednije, jeste pu, da je to put ljub, Allahove ljubavi prema nama. A ja mislim svako od nas, svaki musliman, koji imalo poznaje subhanala šta znači suština ljubavi bilo kog insana kamole Allah subhanala vatala teži ka ljubavi Allahovoj teži ka Allahovom zadovoljstvu pa ovo je put subhanala da postignemo Allahovo zadovoljstvo često mi citiramo onaj hadis u kome se kaže da je neki neki čovjek krenuo u posjetu svom bratu muslimanu negdje na drugom kraju pa ga susreo Melek. Allah subhanahu wa ta'ala poslao Meleka da ga pita, a Allah zna odgovore na ta pitanja. Zašto skrenuo? Gdje skrenuo? Kaže, krenuo sam u posjetu bratu muslimanu. Zašto? Jeste li rodbinski vezani? Jel imaš neku korist od njega? Ne. Valah, ja ga volim samo u ime Allaha. Kaže, obavještavate Allah da on tebe voli kao što ti njeg voliš. Nije to obavještenje bilo samo ovom čovjeku nego i nama svima. Ja sam o tome pričala prije otprilike dva mjeseca, činim se, subhanalo. Ako znamo da je to subhanalo obavještenje ovom čovjeku, a ujedno i nama svima, subhanala, pa koristi tu, traži te puteve na kojima subhanala, iako ne vidiš tog meleka koji govori Allah tebe voli kao što ti voliš ono kod koje se krenula u posjetu radi Allaha uzvišenog, ti zamisli tog meleka. Ne vidiš ga, ali on, on je prisutan, iako ga ne vidiš, on je tu, prisutan. On se raduje tvojoj posjeti čisto u ime Allaha ako je. Današnje posjete bojim se da su uglavnom svedene sve na nekakvu ovu dunjalučku korist. Hajde je ovo dunjalučka samo korist, pa možda bi mogli nekako i opravdati slabosti duše i ne znam. E, ja, rab, kad spomenu slabost duše, ono, nekako odma me podsjeti na sva razna opravdanja koja ljudi sebi daju za pravo, kažu slabost duše, pa o, kažu ne mogu se ovaj, odreći bluda jer mi je slaba duša i on će se time pravdat pred Allahom uzvišenim. Pa tako i ovdje, subhanala, možemo da kažemo, ovaj, slabost duše ljudi teže nekakvim ovo dunjalučkim korisima. Ali ono što se dešava posljednjih godina još opasnije od toga, a to je da većina naših posjeta svelo se na priče, rekla, kazala i, i istraživanje informacija. Ideš po informaciju. Većina posjeta se svela na to, idem ja jer tamo malo više ima informacija u priči koja, koja mene zanima. Sačuvana sala toga Subhanala. Kada kreneš iz kuće Subhanala, ti si svjesna u tom slučaju da te prate subhanala šeitan da ideš pod njihovom zastavom njihovim bajrakom i imaš hrabrosti da napraviš još jedan koraka naprijed subhanala umjesto da se vratiš i zamisliš pa kažeš imam priliku da zaradim dženet, imam priliku da zaradim Allahovu ljubav, imam priliku da subhanala da sebi kupim ne bilo koja mjesta u dženetu. Subhanala, koliko puta zaboravimo na ovo, koliko puta subhanala šeitan dođe pa ti zbog nekih sitnijih različitosti subhanala oduzme im imbere od svjetlosti na kojima zavide šehidi i poslanici. E već smo od jedni, o jednim takvim mimberima pričali kada smo pričali o naredbi pozivanja na dobro i odvraćanje od zla, ali također subhanala, oni koji se mi znamo to subhanala, ali šeitan, šeitan se potrudi, a ti ga poslušaš, subhanala, da to zaboraviš u situaciji, kada samo onako neka te sestra popriko pogledala ili čak danas ako nekog nasavjetuješ, odmah automatski ima kineski zid između tebe i njeg, jer nisi rekla ono što je njenoj duši odgovaralo, subhanala halo bolan, imaš priliku oni koji se vol, e, voli u ime Allaha uzvišenog. Na tome se sastajali, na tome se rastajali. Nisu bili rodbinski vezani, i nisu imali nikakve ovo dunjaločke koristi. Jedni od drugih, su subhanallah, Biće će proživljeni na sudnjem danu, na mimberima od svjetlosti na kojima će zavidjeti šehidi i poslanici. Šehidi i poslanici. Ja uvijek, subhanala, ovo objašnjavam, Ne nestanem na ovom iz prostog razloga što sebe tjeram, da sebi objašnjavam. Šta su radili šehidi da bi postigli ta mjesta subhanala u dženetu? Šta su radili poslanici sallallahu alejhi ve sellem da bi postigli ta mjesta subhanala u dženetu? A ti trebaš samo da voliš u ime Allaha. Ne trebaš da se oznojiš, ne trebaš da proliješ krv subhanala. Neće te narod napadat kao što je napadao poslanike subhanala. Kao što su ubijali poslanike, kao što se i zakopavali u zemlju, posipali solju, njihove rane na užarenom pjesku na subhanala na suncu kao što su im čupali meso željeznim češljevima, proživljavali tolike strahote, subhanala, ti ništa i ja od toga ne trebamo. Trebamo samo da volimo sve oko sebe. Pa zar je tako teško? Čini mi se u današnje vrijeme da jeste. Subhanala zato što su nekako srca ogrubila. Tako gruba subhanala, tako hladna muslimanska srca, sačuvana salatoga. Pogledajte sami subhanala pozive u davu kako izgledaju danas? Mi pozivamo bolan u dženet. Kad ljude pozivaš u islam, subhanala, kad pozivaš na namaz, pozivaš na hijab, na izvršavanje Allahovih dužnosti, subhanala, na zabranu kršenja Allahovih granica, subhanala, bolan pozivaš u dženet sa svim svojim atributima. Nije to pozivam te ja na jedno dobro radno mjesto, ne pozivam te, ne znam, na neku funkciju. Pozivaš u dženet, subhanala. Pa može li se pozivati u dženet grubim glasom? Može li se pozivati u dženet ponižavanjem, napadanjem, omalovažavanjem, subhanala? E, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dosta je muslimanu dosta je nekom da ponižava svog brata dosta mu je zlato. Subhanallah. Zamislite koliko je onih sad e, koji spadaju u ovu kategoriju. Koji ponižavaju svoju braću i koji ponižavaju svoje sestre, Subhanallah. Mi pozivamo islam koji nudi sve ljepote ovog svijeta, Subhanallah. Kažem ovog svijeta, misleći i na onaj svijet subhanala onaj koji uživa u islamu na dunjalku, njemu je sve lijepo čak iskušenja su mu lijepa sve ono što ga zadesi na dunjalku onaj koji je istinski mu'min koji teži ka dženatu Allahami, za njeg je lijepo on nauči ja nadam se da ovdje ima oni koji su to naučili ako Bog da inšala, jer znaju što to znači, prošla sam tu. Kad naučiš da jednako prihvataš subhanala kritiku, i pohvalu. Potpuno jednako. Ne zanima te, jel te neko subhanala pohvalio, jel te neko pokodio. Znaš da je to između tebe i Allaha uzvišenog. Jel u pravu on ili nije u pravu subhanala, šta imaš od tog da te neko hvali, a ti znaš svoje slabosti. Šta imaš od tog da te neko kodi subhanala, a ti znaš da si najspravno. Pa imaš nagradu za svoj sabor, subhanala. Jednako prihvataš i i pohvale i kritike. Jednako prihvatamo i iskušenja i blagodati. Zato što ti iskušenja donose i subhanala dženet. Nije bilo koji subhanala. Ulazak u dženet bez polaganja računa. Ulazak u hladovinu Allahovog arša kad se drugi budu kupali subhanala u svom znoju. Kaže Allah subhanala te strpljivi će biti bez računa nagrađen. Znači subhanala Trebamo, trebamo da se raduje, ne da izazivamo iskušenja. Sačuvamo nas Allah pogrešnog razumijevanja kao što su neki pogrešno razumijeli. Neki pogrešno razumiju pa izazivaju da završe u zatvoru. Pa kad zatvore, završe u zatvoru onda kažu mi u iskušenju. Jok bolan, ti ne znaš šta znači iskušenje. Vrat se u mekteb. Iskušenja ne izazivamo, ali kada Allah subhanahu subhanala te iskuša subhanala, ti znaš da te Allah želi dobro. Allah uzvišene hoće da te očisti od grijeha, hoće da poveća tvoje stepene koje nikad, nikako, ničim, nijednim dobrim dijelom nisi mogla postići. Ne možeš jednostavno postići ulazak u dženet bez polaganja računa. Ali onda ti Allah pošalje iskušenje, na primjer iskušenje bolesti. Tu je sad jedna tema opširna subhanala. Ali čovjek Subhanala zaista, e, ako pogledamo predaje koje objašnjavaju blagodati bolesti, onda vidiš jara blago onom koji je iskušan bolešću. Blago onom koji je iskušan bolešću. Allah uzvišen ih uvijek uz tebe, subhanallah. Allah te čuva. Allah ti daje priliku da se očistiš potpuno od grijeha, subhanallah. Otežavati vagu dobrih dijela. Melek s desne strane piše sve ono što se radila ranije dok, dok dja, ustaljena dobra dijela dok se bila zdrava. Melek s lijeve strane ne piše ništa i tako dalje. Zato nisu velike nagrade, subhanallah. Pa kaže jedna predaja, Allah ti dadne bolest da postigneš jer ti je odredio već stepen u dženetu stepen koji nikako ne možeš postiti svojim dijelima, ali ti onda da bolest koja te opere potpuno od greha. Čisti te, čisti subhanala, potpuno dok te ne očisti i ti dođeš, zaslužiš svojim saburom koji je subhanala veoma težak na vagi dobrih dijela, zaslužiš ono mjesto koje ti Allah subhanala tala obećao u dženetu subhanala. Tako da mu'mini subhanallah uvijek jednako uživaju na ovom dunjalku. Pa mu'min ako je shvatio suštinu života na ovom svijetu, on nema problema sa praktikovanjem ljubavi u ime Allaha. Nema nikakvih problema s tim. On voli sve oko sebe. Zašto subhanallah? Zato što vidi i onom na ulici subhanallah najvećem griješniku vidi budućeg mogućeg stanovnika dženeta. A ti možeš sutra, ti ne znaš kakav će tvoj ishod biti. Naše je da dovijemo, da tražimo od Allaha uzvišenog da nas zaštiti, da ne skrenemo nakon što nas je na, već na pravi put uputio. Ali ne možemo da garantujemo da će naša konačnica, naša završnica biti uspješna da će to biti uspješna trgovina na ovom dunjalku, subhanala. Ne možeš da garantuješ. A isto tako ne možeš da garantuješ za onog na ulici ili onog u kafani ili ne znam, onu koja je negdje na, na čošku, negdje ovaj, kao prostitutka. Razna nedjela koja su nama ogavna, ne možeš da garantuješ da će ona završiti u džehennemu. Ne možeš avivati. Moraš da je voliš, da je žališ, subhanala. Možeš da prezireš njeno dijelo, ne dijelo, onaj grijeh koji čini, subhanala. Ali ne možeš da je ne voliš, subhanala. Ne možeš da mrziš. Mrziš samo radi Allaha uzvišenog. Ako je neko musliman bolan, voliš ga radi Allaha. Želiš da ga otmeš od džehenema. Želiš da ga otmeš šeitanu prokletom, da, da ga ne gura u provaliju, subhanala. A mi ne, ako ne znamo praktikovati ljubav među sobom, kažemo sestrinsko svoj islam Allaha mi, Allaha mi, 90% muslimanki, sigurno ovaj procenat i veći, ali evo zakle se Allahom za 90% što sam sigurna, što smijem se zakliti. Nema pojma što je sestrinstvo islam na djelima. A hadise ajete, to se citira, to se postavljaju statusi, to se šalju e-maili, poruke, toga ima na pretek. A da znaš koliko je to opasno, subhanala, ako uistojno ne voliš, ne bi to nikad ni uradilo. Jer musliman već sam rekla i ponavljam, musliman muslimana ne smije varat, ne smije ga lagat subhanala, ne smije ga iznevjerit subhanala, ne smije ga prepust neprijatelj. Sve su ovo hadisi koji nam je poslanik sallallahu alaihi veselam uredio među ljudske odnose, među muslimanima. Znači, ako je neko muslimanka, Subhanala, muslimanka, tvoja sestra, subhanala. Kako možeš tako ti Allaha da je ne voliš? Kako možeš sa njom, išao je poslanik sallallahu alaihi ve do u detalje, kako da spriječimo subhanala da, da se ruši ljubav u ime Allaha? I kako da, koji je recept da je čuvamo? Recept jeste nazivanje selama subhanala, dijeljenje hedija, međusobno darivanje, tu učvršćuje muslimanska srca. Nazivanje selama također subhanala povezuje muslimanska srca, omekšava. Ako se desi neka razmirica, rasprava, svađa, nerazumijevanje, uglavnom šeitanska spletka, ne smiješ da dozvoliš tri dana, tri dana da ne pričaš sa svojom sestrom muslimankom. A hajte pogledajte oko nas u našim džematima koliko je oni koji ne pričaju po tri godine ili ne pričaju nikako. Jednom zašuti i gotova završena priča. Susreću se pa kaže, opisuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa jedno okrene stranu na jednu e, okrene se na jednu stranu, drugo se okrene na drugu stranu. Toga nema u islamu. To ne može opstati u islamu subhanallahu. Zamislite subhanala, pogotovo danas u vrijeme toliki šeitanski spletki, toliki fitni, ako bismo mi dozvolili sebi ovo. Pa da ne pričamo po tri dana mi na ovako slabi kakvi jesmo subhanala, imat ćemo sigurno svaki mjesec po deset žrtava novih sa kojima nećemo pričati. I na kraju subhanala muslimani razjedinjeni. Šta nas je razjedinilo? Sitnica. Nebitne stvari subhanala nebitne. Što te je neko rekao, što ovako, što nisi onako ili što komentar, nemoj komentarsat. Nemoj vas sestru komentarsat njen izgled. Nemoj alati se smilovu. Došla sjela pored tebe, pala sa tobom na seždu kako je Allah spanala dala. Opisuje, pada na seždu alati se smilovu. Okrećenemo se jednoj kibli subhanala. Molimo se jednom gospodaru Subhanala, dižemo ruke u dovi Subhanala, pa preče ti je Allah ti se smilovo da uputiš dovu za svoju sestru i ona za tebe. Tu je garancija. Vidjet ćete kad budemo pričali Subhanala onima za koje meleci dove i oni koji, koje meleci proklinju Subhanala, vidjet ćemo onu kategoriju, prelijepu kategoriju jednostavno. To su oni, subhanala, koji dovi jedno za drugi. Sestra za sestru u odsutnosti, subhanala. Ti doviš za svoju sestru, meleci volan dove za tebe. A kad meleci dove, to podrazumijeva, subhanala, i gospodara, i poslanika, salallahu alaihi veselem, do, podrazumijeva uslišanje dove, subhanala. Pa zar nije preče, Allah ti se smilovo, ja sam već rekla, Allah mi više voli i više dovim za sestre nego za sebe. To je garancija, subhanala, će biti dova primljena. Znam da su na, na to meleci rekli sto posto amin i tebi. Sve što njoj želiš, evo i tebi. Pa haj sad ti, subhanala, pogledaj šta su tvoje dove. Ima oni koji se usude, subhanala, da, da proklinju. Ima oni koji se usude, subhanala, takve pogrdne, subhanala, kletve da govore sestra, sestri, ja to pročitam čak, subhanala, zamislite kad neko napiše to javno ovako, pa to pročita hiljade ljudi, subhanala, koja je to odgovornost? a kletva nepravedno izgovorena, ona kruži, kruži, traži mjesto gdje će, pa ako nije, ako je bila nepravedna, na kraj se odbije i vrati onome koje je izgovorio s Pa ti uputiš dovu sama protiv sebe, Allah ti se smilovu. Ja, Jarabi, kako su radile, Subhanala, zamislite da su, da su tako međusobno se Subhanala nerazumijevale, razilazile, e, tako se međusobno analizirale naše sestre pravovjerne Subhanala kroz istoriju Islama, da li bismo mi danas bile muslimanke? Šta bi ostalo od islama, subhanala? Da se one nisu vole ona kako se vole. Da se nisu međusobno pomagale, subhanala. Da nisu međusobno zamislite kad dolazi jednoj gostu je podrazumijevalo kao da dolazi bilo kojoj drugoj. Za trenoka se to, subhanala, izdodaju kroz one male prozočiće iza zavjesica. Ona ima hurmi, ona ima maslinovog ulja, ona ima malo hljeba, subhanala, za tren oka Musafir nije ni primijetio odakle je njemu večera došla. A došla je iz čitavog džemata, iz čitavog komšiluka. Komšiluka muslimanki. Dobije jedna lijep komad platna subhanala ili jedan ogrtač subhanala dobije od svog supruga ili bilo koga od subhanala kao ratnog plijena. Režu se na komadiće, režu se na komadče subhanala pa se prosljeđuje pa sjetite se subhanala kako su posuđivale međusobno džerdane jedna drugoj subhanala kako su se zajedno oblačile pripremale jedna drugu za svadbu subhanala jedna drugu savjetovale pokrivale sramote čuvale subhanala kakva je ta bila ljubav subhanala a kako danas da sestra mora ići psihologu da traži savjet jer nema kome da ispriča svoj problem. Ne smije da, da otvori dušu svoje sestre muslimanke. Jer ono što je ispričala kod nje na kafi sigurno će se naći ili negdje na internetu ili negdje na sljedećem sjelu kao na, na oglasnoj ploči. Jer danas subhanala podrazumijeva kod, isla, kod muslimana nema ja tebe ovo kažem i ovo ostaje između nas. Kaže ako se pogledalo desno i lijevo to podrazumijeva da je nešto povjerljivo, da nešto što ne treba da ide dalje. A ne da bogat ja znam projekte gdje god koji je muž čiji pokrenuo kakav projekt i o čemu je sanjao, šta je planirao da napravi subhanala, ja znam u Sarajevu, iz nekih tamo dalekih krajeva subhanala. Zašto ona jadno sa pričala svojoj sestri, bil pozajmila pare, za takav neki projekat, ova otišla i pričala drugu i na kraju ona raspravljala i dolaze one postavljaju šarijatsko pitanje za nju koja nema blage veze i uopšte da se to dešava, je ona treba njemu pozajmiti pare ili ne treba pozajmiti. Onda kome će ona subhanala da ispriča svoju priču? Ili ona subhanala koja ima problema u braku, koja ima problema sa djecom Subhanala. Danas Subhanala zato i jeste ovolika depresija raširena, masovno, pa Subhanala i među praktikantima Kur'ana i Suneta, zato što nema i kome da iznesu ono što u duši tišti. Zato što moraš sa oprezom da pričaš. Nisu više one kahve što su nekad bile. Sad dobro moraš analizirati s kim ćeš je popit, s kim ćeš rahat bit, ki, da ti neće prisjest, da neće biti gorka. Sa sve kritičari ili ovaj, hrane se tuđim problemima. Tako, takav imam subhanala osjećaj. Znate, šta, šta bi to izgledalo kada se pojavi problem jedne sestre, a žive u sestrinstvu islam? Ima sestra problem, automatski taj problem više ne postoji. Zato što ona ima sestre muslimanke koje je vole subhanala, koje jedva čekaju da zarade Allahovu milost, jer onaj koji otkloni drugom nevolju, Allah subhanala ta će otkloniti njegovu nevolju onaj koji zaštiti čast drugog muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala će zaštiti njegovu čast. Onaj ko pomogne drugog muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala će njegu pomoć subhanahu A i druge strane isto onaj koji udari na čast drugog muslimana, onaj koji ponizi drugog muslimana, neće preseliti subhanala, a da Allah subhanala tela neće ga osramoti u njegovoj kući, neće ga poniziti subhanala. Pa što? Zar, zar sestrinsko stvo u islamu nije divno, subhanala? Samo treba da ga primjenjuje, subhanala. Ako neka ima problem, ona automatski više nije tu samo tvoj problem. To je naš problem. To je problem umeta. To je problem muslimanke oko tebe. Koje znaju, koje te vole, subhanala. I nema više problema. Da živimo sestrinstvo u islamu, ne bilo e, klasa. Visoki, ni, niži, srednja. Svi bili isti bolani svi bili isti. Ne bi se prepoznavalo među nama subhanala ima li neko ko nema, e, koje e, bolje ovaj materijalne situacije ili onaj koji je loši. Zato što bi svako subhanala volio ono što voliš sebe, voliš drugom još više od toga subhanala. Jer nisi mu'min. Nisi mu'min dok ne želiš, ne voliš drugom ono što voliš sam sebi. A kamo li subhanala da izvježbaš da voliš drugim više nego sebi? A tu je vježba subhanala vježba koja se subhanala ne može nametnut. Nešto što subhanala treba čovjeku u, svom, u svojoj duši da razradi. Da zaista shvatiš suštinu prolaznosti ovog dunjalka. Koliko je bezvrijedan, koliko je nebitan subhanala. A koliko su važna djela na njem. Jer sve subhanala će proći. Ja sam prije e, dvije, tri noći ovako omladni 14-15 e, godina držala ovaj, nekako ma, više je bila kritika nego ders, malo su me ovaj, vidjela sam nešto kroz prozor pa, pa sam sletla ovaj, brzinski dola da i malo popričam i kažem Subhana, subhanala sve će proći jeste li vi svjesni da će proći vidi ove cura što vas navode na grebolan Pogledaj, pa ona će sutra subhanala biti hrana crva, pa sve će biti prašina, pa i ti ćeš biti subhan. Ali dijelo koje sam ja vidjela, a kamo ono što je vidjela, Allah, ostade zapisano. Ostade bolan. A ona možda će večeras preseliti, ti ćeš možda večeras preseliti, sutra već hrana crva postati. Pa se da sebe dozvoliš, subhanala, da padaš na iskušenjima, da padaš na ispitama. Ako je ovaj život u istinu prolazan kako mi pričamo, a on je prolazan, samo što mi to samo pričamo, ali ne doživljavamo tako, jer živimo, subhanala, kao da nikad nećemo preseliti pričamo samo što nam je došao melek smrti, ovaj dunjaluk samo što nije prošao, e, na, smrt nam je bliža nego jaka za vratom, a hajmo pogledati u naše živote. Živimo isto kao da nikad nećemo umriti. Samo gomilaš. Ja sam u, ovaj, u klokotnici baš držala e, tu temu. Kažem, otiđi, otvori svoj ormar. Pa otiješ, pogledaš ormar, alati jesam šta izvadila od prošle godine? Ili si još do napunila? Pa, haj, da se vratimo još koju godinu nazad. Ne oslobađaš se bola, bolana, kažeš, nosiš putnik, bogat. Koji je to teret, bogat, stavljaš neki teret koji nema šanse da možeš ponijeti. Samo gomilaš, gomilaš i pričaš kako je život prolazan, subhanala. A živiš kao da nikad nećeš umriti. Ako zaista, subhanala, ovo bi bilo, subhanala, velika pobjeda, veliki uspjeh kada čovjek ne samo kaže, nego doživi da shvati ovaj život i prolaz. Sve će na njemu proći. Allaha mi uzvišenog. To, taj dan kad sam to skontala, ono pravo, razradla, sa sobom nisam rekla riječima, nego u svom mozgu sa sobom raščistila ovaj dunjaluk je prolaza, na njemu će sve proći. On mi je karta za dženet ili za džehenem. Odjednom prestala je svaka briga i svaka tegoba, svaka tuga znam to će sve proći. Nema više problema, ne postoji problem koji te može opteretiti. Ako znaš što će proći bolan, pa ti čekaš meleka smrti bolan. Pa jel ima, jel ima neku važnost ona briga koju danas imaš? Ne znam, ocjena pred ispit, e, podnijela tamo negdje molbu za radno mjesto, problemi u braku, problemi s djecom, e, želja za potomstvo, da ne nabrajam šta su sve naše gluposti od briga. Subhanallah, he ti čekaš meleka smrti čekaš meleka smrti samo što nije došao i sad odjednom pričaš o nekakvim nebitnim stvarima nekim brigama gotovo tu briga, briga prestaje ovaj dunjalk proće i ova briga koja me snašla proće ma i ova ljepota koja me snašla i ona će proći subhanala jednako živiš nema borbe sa alikom sa nema borbe sa dušom i onda nije problem da voliš oko sebe neka te povrijedila, uvrijedila, nešto rekla, ja za 21 godinu različiti profila ljudi, 21 godinu u Davi. Različitih profila sam ljudi upoznala. Različitih doba. Nema šta nisam vidjela. Ne znam više da mene šta može iznenati. Subhanala, kad počneš analizirat kakvi smo, šta smo, svi imaju neki razlog zašto su takvi. Neko je naopak, neko voli gibet, zašto na priču se lju... Ma, ti nju proklinji, ljud se na nju, rad šta hoćeš. Samo ćeš izgubiti energiju, bola. Pusti je, upozori je, kaži joj subhanal ono što si dužna da joj kažeš i ostavi. Ne možeš je obraćat pažnju. Hoćeš sebi dozvoliti da s njom ne pričaš zato što je te gibatla, zato što te potvarala, zato što je na tebe slagala, prenosila neke vijesti tamo. Nema fajde, bola. Ti ne smiješ tri dana ne pričat sa muslimankom. Ne smiješ. Ne smiješ je ostaviti, subhanala, s njom ne pričaš. Ona će odgovarati za svoja djela. Zašto to tako radi? Jes, bilo je godina kad sam ja gubila vrijeme, kažem, pa plačem zbog druge, e, zamisli gluposti. Ja plačem što ona mora ići u džahenem rad mene. Prošlo je s te godine. Onda jednog dana obraciš im suze, sjećam se bio Bajram, kaže nikad više suzu ne dam, subhanala Bajram, ja provedo bez veze plačući, ona ko će u džehennem, ba pa neki ide u džehennem, ako je mene izabrala za put, pa super, još bolje, ja ću onda imat neku nagradu za tu. I Allah imanet, priča završena, da ne pričam s njom, jok, nema potrebe da ne pričam s njom, ba. Ja mogu da svakom u lice pogledam, ko meni priča sve najgore, jer ja nemam čega da se stidi. To trebaš ti da se stidiš. Što bi ja trebala se brinem zbog tog smanova što ti pričaš? Ja trebam teba da se stidim, ono, izbjegavam te sad, ma jok bolan. Jok bolan, još bolji razlog sam hajmo na zlo dobrim uzvratiti. Hajmo, drži se ti Kur'ana i Sunneta. Jer tebe će Allah pitati za ono kako si ti postupila. Nije ti opravdanje to što te ona ogovara, što te potvara. Pa Allah nas jedno drugim iskušava, subhanalo. Allah nas iskušava. Jer ti imaš priliku sa ljubavi u ima Allaha da postigneš dženet, subhanalo. Hladovinu Allahovog arša kada ne bude drugog hlada osim Allahovog. Ja, rab, koja ljepota, subhanalo. Koliko krupna stvar bila. Zamislite trenutak, pa je, je, je li nekad neko čituo, valjda je svako ima poneku predaju koju je zapamtio o trenutku kada se bude e, pokrenuo sudnji dan. Kako će to izgledat, Subhanala? Evo, zamislite, Subhanala, ono što mi volimo, kažu sestre, ovaj, e, ne mogu da stavim hijab, e, imam jednu prepreku, jako puno slušam tu, pogotovo ljeti, kaže, šta, kako sad da ja idem na more? Ja Allahami, Allah svevišnji mi je svjedok. Kad god neko spomene more, kad vidim naslici more, samo riječ more, meni odmah, odmah pomislim na džahenem. Sva mora će se u jedno ulit. Tu će vatra provrit, subhanala. Ona hučanje ispod, subhanala, podsjeća me na džahenem. I zamislite jedan dan samo ovakvu situaciju. Mora se sva ulivaju, svaki potočić, svaka rijeka, subhanala, u jedno. I ono što je bilo nekad za tebe gaflet, privlačilo ti pažnju, ono iskušenje, vidi, ne možeš da ispuniš farz rad mora. Subhanala, postane vatra. Gledaš vatru koja subhanala ključa. I u tom trenutku zamisli, postoji samo jedno mjesto hlada. Nema drugog hlada do Allahovu. Nema drugog spasa do te hladovine Allahovog arša. Imaš priliku da uđeš. Danas zarađuješ bolan tu hladovinu. Nema taj dan kad to krene. Kad se počnu motat subhanova zemlje, sastavljat brda subhanova, popadaju zvijezde i tako dalje subhanova, nemaš više ništa u radu. Ali danas radiš za taj dan. Pa pogledaj onda ono što je ona rekla za tebe subhanova, što te razdvaja. Jel te to razdvaja bolan od hladovine i Allahovog garša? Ti dozvola tri dana s njom da ne pričaš i više od toga nebitnog subhanala i sebi, stalno sebi sprečavaš subhanala onaj put do hladovine Allahovog garša. Ne smijemo sebi takve stvari dozvoljavati. Ne smijemo, pogotovo u današnje vrijeme kad su neprijatelji Islama okupljeni oko nas, subhanala, isto kao oni, subhanala, gladni vukovi što se okupe, subhanala, oko svoje žrtve, subhanala, isto kao gladni ljudi što se okupe oko sinije, subhanala pokupili se oko nas, a mi nemamo vremena da se volimo i sebi. S jedne strane zarađujemo hladovinu Allahovog arša, dženet na kome zavide šehidi, poslanici, subhanala, spas od svega, Allahovu ljubav, subhanala, Allahovu zaštitu, mi gubimo vrijeme. A na dunjalku onaj ko voli, ja mislim da ima takvih, ako Bog da inšala među nama, oni koji vole, subhanala, oni su uvijek sretni i zadovoljni. Ako ima samo jedna osoba koju onako ne odgovara, te onađeš se na sjelu, a tu neka osoba koja te uznamirava, s njom ili ne pričaš, ili, ili je zaslužila ili nije zaslužila, da je, eto, osjećaš se u njenom društvu neugodno subhanallah lazim, jel da neugodno i tebi? Nije ti srce smireno, nije, nisi zadovoljna, nisi sretna, nisi spokojna. Ja to posmatram po džematima. Ono. Zato imam običaj ovako izmjestiti, vidim, sjedaj uvijek jedne do drugi i onda ja malo to napravim nered ovaj, po svom radosledu. Ovaj, e, subhanallah, znači nije ti duša bolan zadovoljna, nije ti srce smireno, da ima iko, pa Allahovo stvorenje, Allahov rob koji pada na seždu, eto i koji gri griješi. Eto koji ima jezik pogan. Subhanala, nije, nije ti duša zadovoljna da ti ga mrziš, da ne, ne pričaš sa njom, da je ne voliš. Nije zadovoljna duša. Ali kad voliš sve oko sebe, Allah mi se uvijek sretna i zadovoljna. Uvijek ti osjetiš zašto u dženetu ćemo biti jedni prema drugima okrenuti. Nema zakretanja, nema okretanja, subhanala. Svi jedni prema drugima okrenuti, subhanala prsa prostrana, subhanala, u, njimi, u njima ima mjesto za svako Allahovo stvorenje, subhanala. Što to ne vježbamo na dunjalku? Probaj, probaj volit subhanala, ako uspiješ, lako je volit ona, ona, ko ti svaka, ona koja ti svakako dobročinstvo čini. Ali hajde, molim te, probaj vježbat da voliš onu koja ti zulum čini. Svaki put kad uspiješ, osjećaš se vrednije. Niko ne zna možda da si ti tu borbu vodila sama sa svojim srcem, subhanala, ali ti ćeš osjeti svoju vrednost. Znam to iz ličnog iskustva, subhanala. Sjećam se prvi borbi, danas ni ne, ni ne analiziram. Samo onako lijepo se osjećam u društvu gdje znam da se o meni jako puno pričalo, a ja rahat, spokojna. Njima ružno, meni lijepo. A subhanala, nekad davno subhanala, kad se vodila ta neka borba, zaista e, neko ti zulum učini, subhanala, ti trebaš sada boriš se sa svojim nefsom, uprkos tome da voliš. Bilo je Bilo je u početku teško, ali prvi put kad sam uspjela i kad sam osjetila to zadovoljstvo, tu vrijednost koju ja nisam vidjela, ono kaže Allah smanala tala na zlo, dobri im uzvrati, pa će ti najveći neprijatelj, prisnim prijateljem postati, to mogu samo strpljivi, to mogu samo vrlo sretni. E ja nisam vidjela da je to negdje tamo vrlo sretni i strpljivi meni upisano, ali sam ja tu osjetila ja sam tu osjetila, osjetim da vrijedim, ba, osjetim da nisam ona od prije sat vremena. Ja rasčistila sama sa sobom. Uspjela da je volim. Uspjela da kažem salam aliku. Pa nek se ona stidi, subhanala, zbog onoga što mi je uradila, subhanala. A onda kad vidiš jednom zadovoljstvo tu, sljedeći put ide lakše. Pa sve lakše dok ne pređe ti u naviku. Više ne, ne gubiš vrijeme nego voliš sve oko sebe. Zato što ne, ne želiš da vratiš onaj ružan osjećaj kad nisi volila. Kad, kad je bilo nelagode. Kad je bilo, ne znam, i do, ova, do ove mazluma i raznih drugih situacija. Svarno vježbajmo ljepotu sestrinstva u islamu. Allahem je lijepo živjeti u sestrinstvu u islamu. Lijepo živjeti, subhanala, da doživimo, da budemo. Ja, Arab, muslimani su kao jedno tijelo, jedna građevina. Jedno tijelo, subhanala. Ako oboli jedan organ, kaže, cijelo tijelo su osjeća u temperaturi na sam. Ima li oni koji su to osjetili? Da osjetiš daleko od tebe sestra a ti osjetiš da je ona bolesna. Jednostavno osjetiš. Allaha mi, Allaha mi, Allah mi je svjedok, doživljavala sam to i doživljavam i danas dan. Ne trebam, ja samo prozovem da se uvjerim da je to tako. Sjećam se Subhanala u Klagenfurtu sam bila, držala predavanje kada je Selma moja, ona što vodi strancu, moja draga Selma, draga sestra. Kažu mi, kaže, kad neko hoće nešto Selmi da pošalje, kaže, ti ćeš vidjeti Selmu. Ja Selmu ne viđam. Najmanje Selmu viđam, a Allah zna koliko se volimo. Kad se nikad u životu ne bi vidjela, ne sumnjam u njene dove i ona u moje Subhanala. Kao oni ljubav. Ja u Klagenfurtu Subhanala, sve u redu, mašala. Dali mi ovaj sobu pored kamina, gledam u kamin, vatra gori, man, romantika, ljepota, ja sama, vruće. Subhanala, ne mogu spavat. Nema sna nigdje. Nema sna nigdje. Čitavu noć ja hodam u zasobu, na, ni zasobu. Ne znam koliko puta sam noćni namaz klanjao. Legnem, opet ne mogu da spavam. Ne boli me ništa, ništa mi ne pali. Nemam nikakve zapreke da spavam, ali ne mogu da spavam. Tjera me nešto da hodam od čoška do čoška sobi. I tako sam jutro dočkao. Ujutru moja Selma piše, ja se sinoć porodila. <laughs> I čitav u noći Selma prevodala od zida do zida. <laughs> Kaže, u drugu noć, sestra, da ti nađemo neku tabletu za spavanje, da bolje spavaš, ne treba više. <laughs> Selma se porodila, Selma spava, ja ću večera spavati. Nebrojeno puta imala sam Allaham i takvu situaciju. Jednostavno sam hanala koliko puta Allah mi je svjedok, zadesi se. Ja, nešto me natjera da dovim za sestru koju, eto, zato možda ne bi specijalno za nju dobila u tom trenutku. Osjećam u duši nešto me tjera, a dokle god ne podignem du, ruke u dovi, ne smirim se. Dovim, dovim, ne prođe malo subhanala, stiže poruka, sestro dovi, imam iskušenja. Osjetiš subhanala, duše se prepoznaju, duše su povezane. Tu je ta subhanala ljubav koja kaže subhanala, kada oboli jedan njegov organ, čitavo tijelo subhanala pati u nesanci i temperaturi. Dijelovi jedne zgrade su manala. Ja rab da mi je da doživimo, da budemo kao jedna zgrada. Molim uzvišenog Allaha da nas učini. Subhanala takvim, ali Boga mi bojim se da je ova sta, e, zgrada na kojoj smo sada staklana. Već sam o tome i pisala tekstove Subhanala. Ne može čovjek ako, ako, ako možeš subhanala da zamisliš zgradu, onda ne možeš da zamisliš da to je zgrada išta fali. Trebaju svi dijelovi. A mi smo ti dijelovi jedan drugog podupiru subhanala muslimani jedan drugog podupiri svojom ljubavi, svojim dobava subhanala svojim lijepim riječima subhanala svojom utjehom ako se nađe iskušenje subhanala ako se raduje zajednički se raduje pa Allah dadne bereketa u tome subhanala koliko smo potrebne jedna drugog ako jedna drugog posjetimo subhanala to je bereket subhanala gostoprinstva domaćina i gosta subhanala ako jedna za drugu dovimo pa meleci dove za nas subhanala trebamo jedni drugima ljudima, subhanala. Ne može ta zgrada da bude bez dijelova, subhanala. Vidimo, kad, kad, nema, kad nije bilo ovih stora, subhanala, i prozori nisu bili lijepi. Džaba što je zgrada, džaba što je ova ista prostorija, ali nije lijepo bez tora, nije bi lijepo bez zavese. Fali ti, treba ti svaki musliman, subhanala, svaka muslimanka, niko nije za odbacit, subhanala. Ne znaš čija dola može biti primljena, subhanala. Ne znaš. Evo ja sam pisala e, tekstove i ovaj o našoj Murseli i e, Ameli i sestrama koje imaju iskušenja sa djecom Subhanala. Pa bo, trebalo bi non stop Subhanala da od njih gledamo, da ljub, kupimo ljubav, da dove. Da dove je bolan za nas. Da onom djetu zna reći, e, haj, digni, digni ruke u dovi. Trebaš dovi za... Jer to su dove koje se primaju. To su osobe od kojih se dove primaju Subhanala. Je djeta mazlom Subhanala, bolesno, jarabi. Ja, A ne, hajmo. Ima mi ja komentar sad tamo. Razne komentare vidjela sam halali, ne mogu ne vidjeti subhana. Ti kad god napišeš onaj, e, nekako me uh, uvijek pažnja privuče ona, onaj tvoj tužni smiley ili da plače ili nešto. Uh, gluposti. Subhanala da neko uzme i komentarši neko on pameti bolan. Odakle ti pravo da komentaršeš? Odakle ti pravo bolan da osuđuješ? Odakle ti pravo da odrađuješ? Jesi to vidjela s moje mjesto u dženetu subhanala? Imaš vremena za te stvari, ba? Pa volim Allaha mi svaku sestru muslimanku. Nema izuzetka. One što me napadaju, one što me tekfire, one... Pa šta ću? Pa će i mrzit Allaha Pa mi skine subhanala. Mi skine Allaha mi. Nema, nema šanse da i mrzim. Ne mogu. Ne mogu ne volim njihove postupke, ali opet nađem opravdanje, kažem, uhvatio je i Hamas, žele sve od vjere, hoće sve, misle da mogu odjednom preko naći naučit, preskočila neki par bitnih lekcija, ne znaju još ako Bog da naučit će, vrat će se, doće, traši, halala, proće to Subhanalo, ne možeš da mrziš Subhanalo, Nemaš pravo da mrziš. Trebamo jedni drugim Subhanala. Treba ti svaki dio te zgrade Subhanala da jedna drugu pomogne muslimanova. Haram je drugom muslimanu sve što se nalazi kod drugog muslimana. Sve! Šta god pogledaš u drugog muslimana, pogledaš njegovu kuću, njegovu familiju, njegovu djecu, širu, užu, familiju, komšije, sve što je haram, sve što se nalazi kod tog muslimana, tebi je haram. Kaže, brat muslima ne smije da prosi sest, ovaj, e, djevojku zaručnicu drugog dok ovaj ne odustane. Subhanallah. Danas ja, ja zaista jako puno ovakvih problema rješavam, pa moram i ovo ovaj, da spomenem, a nije, nije lijep primjer. Sestre pišu, vole se u ime Allaha, a dođe tamo, počita u noć ašte koje je snijeni muž. Počita u noć i onda na kraju, a manza, volim ja nju, voli, a voli, voli ona njenog muža. I onda na kraju, na kraju ona mi skije, ona žrtva, ona žrtva. Što nije ova se žrtvovala što joj nije dala svog muža. Ala, ti se smiješ. Koja ba? Ma hoće malo da se igra. Hoće malo da se igra. Subhanallah, lazi. Ako kažemo subhanallah ono što ne, ne bi volio da neko radi tebi, ne možeš ti da radiš drugoj. Ne možeš ba da radiš sestri musliman. Nema šanse. Ne možeš da je povrijediš, ne možeš da dozvoliš da plače. Bil ti vola tak ti Allaha da tvoj muž zaključa vrata i tamo ostavi tebe i djecu same tamo u sobi i on s nekim čata tamo dopisuje se. Ne, naravno da ne bi volio. Kakva si onda, Subhanova, sestra da čitavu noć aškuje s i mužem i satra se pišući tamo, ja tebe volim, imala, Aziza ti, Habibe ti, uh i tako dalje. I onda do neke grance, a onda to pukne tamo veza sa mužem, onda ide osuda, onda ova ispade miskina, ova što je čuvala svog muža ispade ko ona je kriva, ko ona je, ona je trebala s njom podijeliti sve, a tu je sestrinstvo u islamu i tako dalje. Halo ba, subhana i lazim, de se ba, ako voliš subhanallah svom djetu svaki hajr, pa voliš subhana la i mom djetu, to bi trebalo da bude normalno. Ona je ko dođe i kaže djeto ti je pogriješlo tu i tu, da ga Allah nagradi. Od mene, ja ga smatram najvećim prijateljem najvećim prijateljem, jer znam da ta sestra Subhanala želi da sačuva moje djete kao da čuva svoje Subhanala. Isto tako očekujem kad ja kažem nekoj sestri Habibe ti možda nisi, naravno da neće djete Subhanala nikad rat nikakav šer pred roditeljom Subhanala. Uvijek će to raditi tamo gdje je siguran od roditeljskih pogleda. Pa kažeš Subhanala nemoj u mene vidjeti neprijatelja. prijatelja. Nemoj da kažeš, subhanala, ti si mi dušman, šta tebe briga, okreni glavu. Dobro, ja znam za sljedeći put da ću okrenut glavu, ali nemoj, subhanala, da smatraš da sam ti prijatelj, ako ti ne kažem, subhanala, ako te upozorim, ako vjernici su međusobno, subhanala, samilosni u ljubavi, međusobno, braća, jedni druge podstiču, jedni druge podsjećaju, jedni druge čuvaju džahenevske vatre, subhanala. Subhanala. Ako neko zaboravi, pa tu ima, ima sestra koja će me podsjeti subhanala. U dženetu ćemo biti sa onima koje volimo. Sa onima koje volimo. Jara, pa dobro biraj subhanala. Dobro biraj koga voliš. Biraj i prijatelje subhanala. Ne može danas subhanala da sestre kažu više imam prijateljica nekih otkriveni, neki koji ne praktikuju nikako islam ili nemuslimanki, nego ovaj pokriveni. Jeste, subhanala, svaki hajr ima, ima jako puno djevojaka koje ne praktikuju vjeru. Ima jako puno, subhanala, djevojaka koje nisu muslimanke, pa pozivamo islam. Ali ne možeš da kažeš da ova nevalja, subhanala, koja ima starzove pri sebi, subhanala, a ona, ona valja, subhanala, S kim ćeš u dženet? S kim ćeš u dženet? Mi želimo da zaslužimo i poslanika, sallallahu, meni je najveća radost, subhanala, podsjetit se, kaže, bit ćeš u dženet sa onim koga voliš. Ja, Arab, onda sve zamišljam, s kim sve. A, subhanala, ima, elhamdulillah. nikog ne propuštam. Meni, zašto, subhanala, e, e, jako puno se stara, e, pogrešno shvati pa kažu malo, malo sam kritična, možda previše gruba u, u, u, u kritiko, svojim kritikama, ali ja upravo zbog tog što zamišljam nas svi u dženetu, ja ne mogu zamislim da jedna izostani. Ne mogu da zamislim. Ne mogu da zamislim ni jedna da fali. Ne do Allah, dragi, da Allah spanala tela pošalje mi zamisli uđemo mi u dženet i onda sjetimo se bilo koje sestre. Nebitno je li u hijabu ili bez hijaba. Koja je bila među nama? Jer skupovi na kojima se mi nalazimo ono subhanala, u njima je samo hajr. Nema onog subhanala ko je ugrožen. I onda dođeš subhanala tala, nekog tražiš, kaže Allah subhanala tala, idi na ona vrata, pa pogledaj dola u džahenemu. Nema nije, ovamo nema, mimber moje i tvoje nije našu. Pa bolje ti je da ti danas govorim subhanala, a govori ti mene Govori i ti meni. I neću te shvatiti neprijateljem subhanala ako mi kažeš sestro pogriješila se, sestro da malo snizi tu, da, da ovako, možda nije bilo u redu ovu. Ja ću te smatrati smatrat prijateljem Allaha mi dragog, jer želim subhanala da se odmaram u dženetu. Želim bolan da zamislim na subhanala na tim mimberima gdje se okupimo, kaže sjedimo u dženetu, pa se sjetiš one pa dođe. Neće, nema hodanja, istraživanja. Gdje li je ona? Znamo mi veličinu dženeta. Možemo pretpostaviti subhanala. Samo ono malo što imamo znanja iz predaja kroz Kur'an i Sunet. Ali znamo da bi trebalo jako puno da pređemo, da nađemo svoju sestru subhanala. Samisli subhanala, pomislimo na nju, kažemo, a gdje li je ona sad? Naš mimber ode do nje subhanala pa sjetimo se druge, pa ode i do nje, smano, pa se sastavimo sve. E taj dan, Allahom ja zamišljam, non stop taj dan. I opet zamišljam, ne daj Bože da mi neko fali u tom danu. Ne daj Bože. Jer znači da nismo zadaću na dunjalku kako treba ispolne. Danas ovdje živimo da bi Subhanala doživjela taj dan da sve budemo tamo. Da nam niko ne fali, niko ne nedostaje. Pa onda omekšajmo naša srca omekšajmo, ono, vidimo subhanala, hajmo biti iskreni, zavirimo malo u njih, ono, realno. Bez nekakve e, lažne primjese, subhanala, e, bilo koga omalovažavanja ili sebe uzdizanja, subhanala, budi realno, šta je u tvom srcu? Je li mekano? Ili je grubo, subhanala, osoro, subhanala. Naše međusobne komunikacije nisu tako bla, na razini subhanala na koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao subhanala da budemo blagi, milostivi, vjernici međusobno milostivi. Danas, subhanallah, ja ne znam, možda i postavljeno to predavanje, u Fahdovoj sam u petak, o tome je pričala o hrabrosti. Ja danas, u današnjem baktu, nisam vidjela muslimansku hrabrost tamo negdje sa neprijateljima. Mi svu hrabrost, najveću silu provodimo međusobno sve hrabrost, sve, da vi, glubost, a, e, prijetnje, psovke, ne znam, pa čak i isprovođenje prijetnji, subhanala, to je sve međusobno. Sve međusobno, subhanala. Da tako, subhanala, ono, budemo gordi, oholi, smjeli prema neprijateljima islama, bila ne bi niko usudio se da napadne na islam. Ali mi svu hrabrost pokazujemo međusobno. Međusobno napajadajući jedne druge. Pa je to opisuje Allah subhanahu wa ta'ala nas kao sljedbenike, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao one koji tako postupaju ili obratno subhanala, međusobno miroljubivi, da kad kažemo međusobno, to se podrazumijeva pod svim muslimanima. Bez obzira da li on tamo je neki novotar, bez obzira da li on e, e, selefija, bez obzira da li on vanija ili ne znam šta sam vanila, ako poda Allahu na seždu, ne voli neka nedjela ili zablude, ali volim muslimana, subhanala. Moram da ga volim, subhanala. On je mu'min. On ima, pada na istu seždu kao i ti i ja, subhanala. Na onom, na čemu je za, gdje je zabluda? Pričat ćemo, subhanala, o zabludi. Hajmo uzeti argumentima, Kur'anom i sunetom, na najljepši način, kako je Allah, subhanala, tela, upozorio poslanika, sallallahu alaihi sallam. A ti da si grub i osoran bio, oni bi se od tebe razbježali. E sad mi znamo koji je put da se od nas ljudi razbježi. A haman samo tim putem udarili ono, pa nema, nema drugog puta nego samo gruvo i osoro. Kva, kakva je to komunikacija, subhanala? Kakvi isto pozivu islam, subhanala? A kamo li, subhanala, ona komunikacija koju međusobno ima? Bar mi, sestre, ne smijemo sebe dozvoliti, braća su malo grublja, subhanala. Oni su po karakteru, po, subhanala, o, odrođenja su grubi. Takvi su, subhanala. Jači su od nas. Nemaju emocija, subhanala. Ali Imamo mozak, imamo razum. Nemojmo sebe dozvoliti subhanala da upravljaju s nama pa da i mi postanemo, postale smo grube. Nemojmo subhanala, hajmo i mi omekšavati, hajmo i mi učiti, hajmo i pozivati, hajmo gledat subhanala, naučiti lijepi reč, riječnik subhanala da koristi. Da mijenjaju, evo, da mi međusobno subhanala koristimo ono što psiholozi govore, što djecu uče u, u obdaništu, u vrtiću, pa kaže, go, da naučite onih pet lijepi riječi, da nauči molim, da nauči izvini, da nauči izvoli, da je subhanala zaboravi za povjedački tun, da malo subhanala uključi, još kad znaš da je to put da postigneš Allahovu ljubav, kad znaš da je to put da postigneš džene subhanala, Allah subhanala ta'ala kaže u hadis kuci subhanala garancija, garancija zaslužili su moju ljubav, garantuje moju ljubav oni koji se vole u moje ime. Završeno. Garancija Allahove ljubavi ako budeš volila u njegovo ime. Ako ne budeš volila, kako da postigneš subhanova? Kako postići Allahovu ljubav ako smo grubi subhanova? Kako postići da budemo vjernici subhanova ako, nema ljubav, ako nemamo ljubav? Vidimo svaka od nas ovdje, vjerovatno, hvala Allahu, ja ne imam više s tim problema, već godinama, alhamdulillah. Ali znam da ima jako puno u, problema u džematima i znam da je puno se stara u kategoriji oni koji imaju osobe sa kojima ne pričaju. Ili su u razmiricama, ili se ne salame, ili... E, kontakt prekinut, nađeno opravdanje, izgubla broj, promijenila adresu, zna Allah uzvišeni šta je hak, a šta nije, subhanallah proanalizirajmo šta je to što te je razvojilo od njih. Šta je to, subhanala, što se upetljalo da ti ukrade hladovinu Allahovog arša na sudnjem danu. Vidjet ćeš samo šeitanska spletka. Nismo mi jedni drugima neprijatelji, šeitan je naš otvoreni neprijatelj. Kad dođemo kući, ako Bog da inšala, ova noć da ne prođe u prazno. Naša druženja i ja vidim da nisu hvala Allahu uzvišenom u prazno i zato jeste ovo što sam rekla na početku subhanala ova tema kad bi joj dala drugo ime zaista subhanala to bi bila ženski dio oaze stvarno ženski dio oaza da je uspjelo izgraditi tu, alhamdulillah. Ne, svaki put da idemo naprijed, svaki put ono što pričamo da i primjenimo. I ako Bog da inšala nadat se dženetu, nemamo šta, nemamo šta drugo očekivati. O dženemu nećemo ni da pričamo s fanom. Zato kažem kada dođemo kuće, ako Bog da inšala, proanalizirajmo. Ima li negdje neko koga ne volimo? Ima li neko subhanala čiju ljubav bi trebali da zadobijemo subhanala? na njeg se usmjeri subhanala to ti je ibadet subhanala ljubav u ime Allaha jeste ibadet subhanala velika stvar, veliko djelo pogledaj šta bi, šta bi trebala da uradiš nije to samo dovoljno selam pošalje lijepu poruku subhanala kupi lijepu hediju otiđi, onaj ako ne priča onaj koji prvi nazove selam blago njemu On ima veću nagradu, subhanala. Ona odgovorila tebi ili ne odgovorila, subhanala. Ti si već uzela svoju nagradu. Na njoj je grije subhanala ako ona ne, ne htjedne povezat tu pokidanu ljubavnu vezu u ime Allaha subhanala ta'ala. Potrudi se, vrijedi subhanala, jer sa tom ljubavi subhanala trebamo zaslužiti dženec. Sa tom ljubavi trebamo za, da zaslužimo Allahu ljubav. Allahova ljubav nam je kako potrebna. Ne možemo opstati na nju, be, bez nje na dunjalku, nema šanse. A tek šta nas čeka u ahiretu subhanala? Otklonimo te razmirice, ne dozvolimo šeitanu prokletom Subhanala da kvari naše međusobne odnose. Neka mi, sestre Subhanala, budemo primjeri braći, da možemo da pokažemo bez obzira na različitosti, već smo pričali na temu voli uprko svemu. Dosta od ovog smo već rekli, ali nedovoljno, nedovoljno. Moramo to primijeniti Subhanala u svom životu, u svojoj praksi. Pogledaj šta je to što razdvaja prekriži subhanala. Nek ti prevlada ljubav, Allaho, želja za Allahovim ljubavi, želja za Allahovim svjetlošću, želja za onim imberima od svjetlosti. Ma šta nas razdvajalo možemo subhanala, ne znamo koliko je još ostalo na ovom dunjalku, bol. ne znamo na kraju subhanala, možda, možda na putu preselimo subhanala, možda jedino što jedna za drugu mogremo sutra urati, jeste subhanala da činimo dovuka nakon preseljenja, da nam Allah oprosti grijehe, sačuva od kaburskog azaba i tako dalje. Znači, i nakon smrti tebi obavezna ljubav u ime Allaha, i nakon smrti ti imaš korist od ljubavi u ime Allaha. Pa to je investicija, subhanala, za koju se vrijedi žrtvovat, vrijedi ulagat, vrijedi istraživat, subhanala, nalazit načine, ne trebaju novci, subhanala, za neke poklone, da napravite nešto svojom ruku, kao što ste vi to uradili prošli put meni, subhanala, Allaha mi uzvišenog da ste ne znam šta na svijetu kupili, ne bi vrijedlo kao ono što ste svojom rukom, subhanala, napravili. Zato što znam da je u tome učestovala ljubav u ime Allaha ma, ma, maksimalna. Nije bitna vrijednost sadržaja unutarnjeg subhanala. Ja znam da unutra je sadržano srce svake od vas subhanala. To je velika stvar subhanala. To je velika stvar. To nas povezuje subhanala. Vrijedi ulagati subhanala. Vrijedi ostaviti po strani subhanala nefs da bi čovjek sebi kupio dženet subhanala. Onu, ona, ona od koje te šeitan prokleti najviše razdvaja, njoj se najviše posvetiti. Ja radim uvijek kontra subhanala od onoga što mi šeitan govori da radi. Allah mi kontra uvijek. Bez ikak, ne, nema, ne, ne dozvoljava mu nikako drugi korak. Samo je on mi pok, pokušao na prvom, onom, da me od nečeg odvrati odmah momentalno, i neću sad ću raditi kontra od tog. Ja znam ti zadovoljan ovim. Ako ima neka osoba koja mi izgleda, ono, neće nikako u srce, pa Ima valjda šetan razlog zašto baš ona neće u srce. Možda baš njena dova se prima. Možda baš subhanala, njoj treba, možda je krenula kao što je bila situacija ka samoubistvu i raznim situacijama gdje mogu subhanala raditi veliko dobro djelo. Radi kontra od onog što ti šeitan kaže. Tako ti Allaha, sestra moja, alikum salam. U svakoj situaciji, a ovu situaciju kada je u pitanju sestrinstvu u islamu, tu je borba velika. Tu je borba i sa jezikom, i sa srcom, i sa nefsom, i sa svim. Kontra, samo udari kontra od onog što šeitan od tebe želi. Znaje da ćeš postići Allahovo zadvojstvo. Subhanala, postićemo ono što je vječno, subhanala. A na Dunjaluku ćemo vidjeti plodove srca koje voli sve oko sebe u ime Allaha. Vidjeli smo kakav je bio život poslanika, sallallahu alaihi veselam i znamo da nije nikad bio na gubitku. Pa mi ga slijedimo ako Bog da inšala riječima i dijelima. Amin, Jara. Spana kela ume, bihamd kešede,